Тумбалумба, тумбалумба. Ма това е музика, чичо. Само, че не мога да усетиш, да я почувстваш. Каква музика, бе? Да ти пикам на музиката. А, така не. Така вече ще скараме. Нямаш право да обиждаш. Не мене. Музиката нямаш право да обиждаш. Put Bude paska matura do aleta To a arena, baby Gonna go to kick you back Here I speak Best aside Weeping for my seat best aside Weep before my seed And before you do Just h i s fight of peace It is not to know It's all you Coming t h a r like no This power to magic Can all like to show To me As you have been support